E aí, DJ Guga, manda esse conselho pra eles. على كثر السنين اللي عرفتك ما عرفتك زين تمنيت اني ما شفا شفا شفا شفا شفا يا يا يا يا شفا شفا شفا شفا يا يا يا يا شفا شفا شفا شفا Tá apaixonado? Babaca, tá apaixonado? Babaca, fica cinco minutinhos com o celular dela que passa. Cinco minutinhos com o celular dela que passa. Cinco, cinco minutinhos com o celular dela que passa. Tá apaixonado? Babaca, tá apaixonado? babaca. Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa. Cinco minutinhos com o celular dela que passa. Cinco minutinhos com o celular dela que passa. Ela, ela já falou e mandou explanar. Ela, ela já falou e mandou explanar. Que vai chifrar, chifrar, chifrar, chifrar. Ai, ai, ai, que vai chifrar, chifrar, chifrar. de ser enganada e ag- agora vai enganar. O namorado traiu, agora ela vai se vingar. E vai chifrar, chifrar, chifrar, chifrar, chifrar, chifrar. Uh, sem parar. على كثر السنين اللي عرفتك ما عرفتك زين تمنيت اني ما شفا شفا شفا شفا شفا يا Tá apaixonado, babaca. Tá apaixonado, babaca. Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa. Cinco minutinhos com o celular dela que passa. Cinco, cinco minutinhos com o celular dela que passa. Tá apaixonado, babaca. Tá apaixonado, babaca. Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa. Cinco minutinhos com o celular dela que passa. Cinco minutinhos com o celular dela que passa. Ela, ela já falou e mandou explanar. Ela, ela já falou e mandou explanar. Que vai chifrar, chifrar, chifrar, chifrar. Ai, ai, ai, que vai chifrar, chifrar, chifrar, chifrar. de ser enganada e agora vai enganar. O namorado traiu, agora ela vai se vingar e vai chifrar, chifrar, chifrar, chifrar, chifrar, chifrar. O uh, sem parar.